İslam, İslam'da ilk çıkan bidat dinde kıble ile arasında kıbleye dönen Müslümanlar arasında ilk çıkan bidat imanla alakalı bidat tekfirle alakalı bidat İslam'da çıkan ilk bidat ne? tekfirle alakalı bidat imanla alakalı bidat o da hariciler dediğimiz haricilerin bidatı Ölüler ne dediler? Ölüler ki büyük günah işleyenler de Kafirdir. Sonra onları kimler takip etti? Mutezile cemaat takip etti. Mutezile de hariciler gibi büyük günah işleyenlerin eğer ölümünden önce tövbe etmezlerse bunun üzerine ölürlerse ebedi cehenneme gireceklerini söylediler. Tamam mı? veriyor cehenneme getireceğini söyler şimdi bu fırkaların tafsilatına girmiyoruz ancak İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın işte El-İstikam adlı eserinde olsun Mecmuat Fetava eserinde olsun yine İbn-i Recep Hanbeli'nin Cami-i Ulum ve Ulum ve Hükem adlı eserinde olsun İslam'da ilk çıkan fırkanın ehli sünnete muhalefet eden, İslam'a muhalefet eden kıble evliya, kıble evli olanlar arasında ilk çıkan bidatın iman alakalı bidat olduğunu söylüyor. Ve bunun etrafını öğretlenmiş olmuş. Bunu böyle dedikten sonra diyoruz ki alimlerin adetidir. Alimlerin adetidir. Bir mevzuya giriş yaparlarken o mevzuyu önce bir tarif ederler bize bunu babalar diyor ki iman lügatta taklit demektir tamam iman lügatta taklit etmek demektir tamam iman lügatta taklit etmek demektir nedir taklit yani kalben bunu kabul etmek ama kalben bunu kabul etmek şimdi iman taklit midir yoksa değil midir bunu konuşacağız ama bu iman, imanın lügatta ne olduğu mevzusu önemli demektir bunu öncelikle anlayalım tamam imanın ne olduğu mevzusu imanın ne olduğu mevzusu yani lügatte ne olduğu mevzusu çok önemli bir mevzu şimdi alimlerin çoğu ki bak dikkat et evli sünnet alimlere de dahil alimlerin birçoğu mesela evli sünnet alimlerden İmam el-Erkeri'nin dediği gibi tamam veya e, İmam el-Saberi'nin dediği gibi ve onun dışında evli sünnet olsun evli sünnete mutabele edenler olsun bunların indinde bunların birçoğunun indinde iman lügatta tahsis demek ancak cumhur ulemaya muhalefet etmiştir İbn-i Teymiye Rahimahullah ve demiştir ki iman lügatta ikaz demek bunu kafa olarak bileceğim ama aklına tutacaksın cumhur ulema imana tahsis demiş ancak İbn-i Teymiye cumhura muhalefet ederek ikaz demiştir bunun önemli ileride gelir inşallah ama kısa bir başlık olarak şöyle söyleyelim şimdi ileride geleceği üzere cehenniyet ötesi yani amel imandan cüz değildir diyen yani. iman sadece kalptedir diyen yani cehenniyet ötesi bu imanın lügatta tatbik olduğunu delil getirerek ameli imandan çıkarmıştır demiştir ki bak iman lügatta tatbik demek yani sözlük manası imanın sözlük manası bir şeyi tatbik etmek demek biz de Allah'a Resulü'nü Allah'ın bize anlattığı memnunatı gereken şeyleri tatbik ettiğimiz zaman memnun olmuş oluruz hiç amelimiz olmasa da yani anladın mı çünkü diyorlar ki iman madem ki lügatta tatbik madem ki iman lügatta tatbik o zaman madem ki iman lügatta tatbik o zaman dinde de tatbik demek tamam mı? bunu diyorlar bir diyor ki biz bir şeyin lügatta tatbik olması illa dini manada da aynı olmasını gerektirmez İkinci şey, ikincisi her ne kadar siz imanda siz lügat olarak iman tatbik ediyorsanız biz size burada mukalefet ediyoruz diyor ki hayır iman kesin olarak lügatta tatbik demek değildir lügatta Allah-u Alem doğruya daha yakın görüş ilim Allah'ın katında iman lügatta ikrar etmektedir ikrar da ameli gerektirir şimdi bunu tartışmıyoruz ama kapı olarak böyle gerekecek iman bazı alimler icma edecektir hatta ehl sünnet alimlerinden dahi ehl sünnet alimlerinden dahi imanın ruhat manasının tatbik olduğunu zikredenler var mesela İmam el-Ezheri İmam el-Haberi icmayı zikretmişlerdir ki iman ruhatta tatbik demek ama İbn-i Teymiye buna muhalefet etmiştir dikkat et İbn-i Teymiye'nin bunlara muhalefet etmesi icmaya muhalefet ettiğinden dolayı değil İbn-i Teymiye'de icmanın olduğunu inkar ediyor tamam mı? Evet. İcmanın olduğunu inkar ediyor. Orayı anladım inşallah. Evet. İbn-i Teymiye münakaşa ediyor ki ümmetin bunda icması yok bilakis imana ikrar eden alimler var geçmişte tamam mı? o zaman bunu biliyor o zaman burada cehilleri yani iman taktiktir o zaman biz Allah'a Resulü inanması gereken şeyleri gaybi olayları taktik ettiğimizde mümin diyen cehilliyeye iki, iki yönü yaklaşırız bir deriz ki bir kere bir şeyin lügattaki manası illa dindeki manasının da aynı olmasını gerektirmez çünkü biz dine baktığımızda Allah ameli Allah imanı taktikten ibaret bize söylemiyor bilakis ameli de imana sokuyor mesela namaza iman demesi gibi ama diyoruz ki diyoruz ki e, her ne kadar her ne kadar bizim böyle bir delimiz varsa da başka bir delimiz daha var ayrıca o da nedir? iman lügatta kesin olarak iman e, lügatta kesin olarak tasdikle eş anlamlı değildir bilakis imanın lügatten daha yakın olduğu mana ikrardır ikrar da boyun eğmeye gerektirir yani içinde ameli barındırır tamam Şimdi bu kadı olarak anladıktan sonra ehl-i sünnete iman eder. İman silahı olarak Ahmet bunu ezberleyecek inşallah tamam mı? E, iman diyor ki el iman kavlun bil lisan ve amelun bil cevarih el iman kavlun bil lisan dil ile söylemek amelun bil cevarih azalar ile amel etmek itikadun bil kalb kalb ile itikad etmek Yazidu bir taatı taat ile itaat ile artar ve yankusu bir masiyeti masiyet ile de ne yani günahlar ile de ne tekrarlıyorum daha güzel bir ibare bunun Arapçasını dinledikten sonra yap Arapçasını ele olmuşlar tamam mı? evet şimdi güzel bir ibare yapmışlar böyle sonlara kafiyeli gibi ezberlensin diye ne diyorlar da el imanu kavlun bil lisan itikadın bil cenel ve amelin bil, bil erken yezidu bil taati ve yankusu bil masiyeti rahmet tamam yani hocam iman dil ile söylemek kalb ile tasdik etmek azalar ile amel etmek hiç İtaat ve artar mahvetleştirir. Bu ne özellikle? Ee, bu çok önemli bir kaydı. O zaman iman, iman ne şirkini barındırıyor. İmanın tarihi içinde burası çok önemli. İmanın tarihi içinde beş şirkini barındırıyor. Birincisi, şey, birincisi, şey. dille söylemek. İki, ağzına ilan etmek. Üç, kalbine taklit etmek. Dört, inkar mantıklı beş mafiyet eksilmesi şimdi dediğimiz gibi bu imanda sadece üç tatlının katına yapacağız ileride tatile gideceğimiz için bunları çok fazla delillendirmeyeceğiz sadece bir tane delil söyleyeceğiz bizim elimizde bir nas var o nasla içinde bu beşi de Bu bir derste işlemiştik Ahmet'ten sana yollamıştım böyle de biliyorsun biliyorum içinde bu beş hükmü barındırıyor tamam mı? içinde bu beş hükmü barındırıyor Şimdi Nebi Sallam Müslim'deki hadiste Bukhari'de vardı Laf, lafı Müslim'in Diyor ki el imanu bir on ve sırrona şube İman yetmiş küsur şubedir Tamam İman yetmiş küsur şubedir A'lâhe kavlu la ilahe illallah En üstünü la ilahe illallah'ı söylemektir Ve ednâhe en altı İmâfatul eze anetleri Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktır Sonra Nebi Aleyhisselam devam ediyor ki vel haya şubetin minel iman haya da imandan bir şubedir şimdi burada bir tane hadis var bu hadis Nebi Aleyhisselam'ın sözü sıfatında icma var ve biz diyoruz ki ehl sünnetin bu tarifi demin yaptığımız bu tarifi ve bu tarifin barındırdığı beş hüküm bu hadiste yapıyoruz sadece bu hadiste yapıyoruz her hükme ayrı etme tek tek onlar da her hükme tek tek onlar da ancak diyor sizin elinizde öyle bir hadis var ki tek başına bu beş hükmün içermekte ve söylediğiniz hadis okuduğumuz Arapçasınız okuduğumuz hadis şimdi bu hadiste bulamadığı beş şey Bizim ne ki iman dille çökmek değil mi? bu hadiste ne dedi? Nebi Aleyhisselam ne dedi? iman bir olmakta da ona şöyle iman yetmiş küsur şubedir Alâhâ kavlu la ilahe illallah en üstünü la ilahe illallah'a inanmak mı? ayıklarını söylemek tamam çok güzel söylemek o zaman Nebi Sallallahu dedi ki en üstünü la ilahe illallah söylemek o zaman bu web sitinde diliyle söylemek hadisin bu kısmındaymış evet, evet. peki o web sitinden ikincisi hangisi? o zaman Allah'a nasıl? Kullanılacağım oraya gelme oraya gelme İkincisi ne? Oradan eziyet ee, pardon İkincisi ne? Azalarıyla anlar dedi ikincisi Bu hadisin neresinde? Evet. Hadisin neresinde? Hadisin şurasında İmna fatul ezra anettarik Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak Bak azalarıyla amel etmek Yoldan eziyet verecek şeyi elinle ayağında kaldırıyor ediyorsun vesaire o zaman azalarıyla amel etme kısmı hadisin burasında yoldan eziyet ve şeyleri kaldırma kısmında üçüncüsü ne? kalbine itikaf dedik değil mi? evet, evet. itikaf bu hadisin neresinde? dikkat et Nebi Tasarım hadisin sonunda ne dedi? vel hayat şubeti minel iman hayat iman, imanın şubelerinden haya da imandan bir şube şimdi haya dil ameli mi azalar ile amel mi yoksa kalp amel amel mi amel Şimdi hadiste diyor ki kalp ile o zaman haya neymiş? Mimardan bir şube Haya peki dil ile söyleme kısmından mı? Yok azalarıyla amel etme kısmından mı? Yoksa kalbi amellerden mi? Dikkat et oraya hacca amel eder o zaman burada ne delil var demek ki imanın şubeleri içinde ne var hacca ameller peki kalb ile itikad itikad etmek hacca amellerden mi? evet bitti o zaman tamam mı? buraya olayı yakaladık çünkü aksiyonda yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak iman hadiste geçiyor ama işte oruç imandan bir hadiste geçmiyor değil Mesut Saffel'den burada fayda veriyor sana tamam mı? en üst bak dikkat et dikkat et neden en üstte la ilahe illallah demiyor dikkat et la ilahe illallah demiyor la ilahe illallah'ı söylemek diyor o zaman burada dinle söylemek gündeme geliyor İki, yolda eziyet verecek şeyleri kaldırmak, burada amel etmek gündeme geliyor. Üçüncüsü diyor ki hayat imandandır, hayat da amel, kalp amellerindendir. Korku, tevekkül, rağbet, huşu, e, sevmek, bunların hepsi korkmak, hayal etmek, bunların hepsini kalbi amel. Nebi Sallallahu madem ki hayayı kalbi amel kıldı ki haya kalb ile intikada göre nasıl bir amel ki ne kadar basit bir amel olduğuna, da, olduğuna rağmen Nebi Sallallahu böyle bir basit kalbi ameli yani diğerlerine göre basit kalbi ameli imana sokmuşsa o zaman itikadı sen düşün anlatabiliyor muyum? itikadı sen düşün o zaman madem ki hayat kalbi amellerden Nebi Sallallahu onun imanı suretine soktu o zaman diyor ki bütün kalbi ameller imanın suretinde bizim elimizde onlar da delil var kalbi amellerin imanın suretine olduğuna dair mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Ee, فَلَا تَقَاطُهُمْ وَقَاطُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Onlardan korkmayın benden korkun eğer mümin iseniz bak şimdi imanın şartı için ne saydı Allah? Amet korkmayı saydı değil mi? Peki korkmak hangi amelden? Kalbi amelden وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Allah'a mümin, Allah'a tevekkül edin eğer müminlerdensiniz tevekkül hangi amel? kalbi amellerden o zaman demek ki bütün bu noktalarda onlar ki kalbi ameller kalbi ameller imanda İtikat ve kalbi amelin en başında olduğu için hayır hayır imanda O zaman anlıyor ki el haya şu obetin minel iman Haya ve imandan bir şubedir lafından biz ne anlıyoruz? Kalbi ameller de demek ki imandan bir şube O zaman itikat ve itikat kısmı da burada Geriye ne kaldı Ahmet? Bizim saydığımız dersinde imanın artması imana atmaları kılmadı bu hadisin neresinde? hadisin başında dikkat et Nebi Fatih'imiz a'laha kavlu la ilahe illallah en üstünü la ilahe illallah söylemek demek ki imanın en üstünü var en üstünü var tamam mı? ve, ve etnaha ve en aşağı imatatul ezametleri yoldan eziyetlenecek şeyleri kaldırmak dikkat et en aşağıya demek ki imana en üstünde var en aşağısı var demek iman arada fazilet kalıyor yani insanlar insanların imanının arasında fazilet hakkı var yani senin imanın Ebu Bekir gibi iman değil hadiste geçtiği gibi ümmetin imanı Ebu Bekir'in imanı gibi değil anlatabiliyor muyum? Ha, demek ki iman arasında fazilet var şimdi hadisin ahlaha ne ayakkabıları ki bunların manası en üstüne ve en altı buradan da imanın artma ve eksilme kısmı var tamam o zaman bu saydığımız beş hüküm tek bir hadiste mevcut tamam bu saydığımız ne? Bu ama dediğimiz gibi her ne kadar böyle de olsa bunların bu hükümlere tek tek delalet eden tek tek delalet eden olmaz yanında dediğimiz gibi şimdi kaba olarak imana işleyeceğimiz için bunların tafsili kısımları ileride gelecek inşallah tamam şimdi bir yere giriş yapacağım o yere giriş yapmadan önce bir şey değinmek istiyorum şimdi biz sadece imanı Kur'an ve sünnet noktalarından ispatlıyoruz da imanı sadece Kur'an ve sünnet noktalarından ispatlıyoruz da bırakmıyoruz tamam olay böyle, böyle biz deyip bırakmayacağız çünkü neden sebep olmuş bir sayfa var masumdur selef masumdur bak hakları değil ne selefin icması nedir Ahmet selefin icması masumdur hata etmekten masumdur yani selefin icması hata etmez Selefin icması hata etmez diyor bırak hakkı selefin icması hata etmez masum da icmadan dünyadaki yüzde yüz tek, tek selef dışındaki bütün taifelerden, selef dışındaki bütün taifelerden hata ama selefin ahatları mesela etmane böyle demiş İbni Teymiye böyle demiş aha olabilir hata yapabilir ondan bahsetmiyoruz ama selefin icmasından bahsediyoruz dünyada icma edip de e, hakka tartışmayan tek fırka çünkü zaten e, naslar bunda açık. Allah Allah ne diyor mesela e, işte İbn-i Ebi Asım'ın sünnetinde diğer başka rivayetlerde La işlemiyor ümmeti ala zararı beni ümmetin zararı üzerine birleşmez. Demek ki ümmet bir konuda birleşirse hak üzerine birleşir. Evet. ümmet bir konuda birleşirse hak üzerine birleşir. Hatta başka bir rivayette o, o, o rivayette geçenlerde ben e, işte İbn-i Ebi Asım'ın sünnetini karıştırdığımda Hatta biz sebeple geliyor la yücmeo diye Allah Allah toplamaz dikkat et evet. ilk rivayette ümmet adalet üzerine toplanmaz başka bir rivayette ki Allah ümmeti dalalet üzerine toplamaz demek ki hak ümmet dalalet üzerine Allah onları toplamaz hiçbir zaman dalalete birleşmeleri mümkün değil şimdi Arap'ta niçin bunu söyledik dedik ki biz biz selefimizin kabirlerini de takip etmek zorundayız hem iman mevzuları hem de iman dışındaki başka mevzularda olsun fark etmez. Tamam mı? Anladım. Kardeşim soru almıyor inşallah tamam mı? O sonra inşallah. Onun dersten sonra şey yap, konuyla alakalı ona cevap verirsin. gerek imani mevzularda olsun gerek diğer mevzularda olsun bir sebep alimlerimizin kavillerini tahsis etmek, araştırmak, incelemek ve işgalleri onların kavilleri üzerinde çözmek zorundayız bunu bir kere anlayalım bunun sebebi şu şimdi ileride de tefsir serisine geçtiğimizde mesela bak hariciler İbn-i Teymiye'nin kavliyle deli getiriyorlar bak mülkiye'ye tam tersi İbn-i Teymiye'nin kavliyle deli getiriyorlar bak hariciler Muhammed İbn-i Abdülvahab'ın bak kötücülere haricilere Muhammed İbn-i Abdülvahab'ın kavliyle deli getiriyorlar yok işte İbn-i Kayyum'un yok işte Hasan-ı işte İmam Mücahit İbn-i Abbas vesaire bunların kavliyle deli getiriyor yani bak kime bakarsan bak hangi fırkaya bakarsan bak geçmişin kavliyle deli getiriyor e şimdi bu geçmişin kavli birbirine çelişki mi? o yüzden herkes istediğini alıyor yoksa biz mi bunları yanlış anlıyoruz acaba yoksa biz meseleyi tahkik edemiyor muyuz işte en evet. işgal bu zaten ümmetin başına gelen en büyük felaketlerden bu yani gerek lafları elinize alma noktasında olsun yani Kur'an ve sünnetten istidlal etme noktasında olsun noktasında olsun gerekse de alimlerimizin kavillerini anlama noktasında olsun en büyük hatamız bizim şu meseleleri ilmi olarak taklit edemiyoruz yani nakla zahirini alıyoruz bir alimin mesela kabrinin sözünü alıyoruz diğerlerini taklit ediyoruz çünkü nasıl naklar birbirlerini açılıyorsa alimlerin kabillerinin zahiri de birbirlerini açılıyor şimdi biz bu kaydeyi itibar olarak burada alimlerimizden birçok noktada nakiller edeceğiz ve bu nakillerde bize gelen işgalmiş gibi görünen bazı şeyleri tahkik edip çözmeye çalışacağız bu şart bunu çözmeye çalışırken bunu bir yapacak biz değiliz bunu alimlerimiz yapar biz onları naklediyoruz tamam şimdi biz ne dedik dikkat et Ahmet diyor ki selef ümmeti icma etmiştir dikkat et selef ümmeti icma etmiştir ki iman dil ile tasdik, azalar ile amel, kalb ile itikaf, itaatla atar, masiyet ile ekşidir. Bunda icma var. Tamam mı? Bunda icma etmiştir şerefinde. Tamam hocam. Ve bu icmaya, bu icmaya muhalefet eden her ne kadar selef alimlerinden birkaç kişi çıksa da dikkat et, onlar icmayı bozmaz. Çünkü neden icmanın ıslahı manasını anlamamız lazım mesela Ebu Hanife çıkmıştır Ebu Hanife sebeptir ama ameli imana sokmamıştır ama e, burada icmayı mı bozulacak Ebu Hanife yok neden çünkü Ebu Hanife'den önce bir icma vardı Ebu Hanife icmaya muhalefet edildi o zaman Ebu ne kaldı usulde kaydedir ne kaldı burada şart kaldı nasıl hadis usulde şart var tamam mı çünkü Ebu Hanife'den önce icma bu lafıma dikkat edin. Bunu akidet kitaplarında çok görürsün. Bu ileride işine yarar. Ebu Hanife'den önce icma şu kelimeyi tanır. Münhafif olmuştur. Münhafif ne demek abi? münhafif? Yani bağlanmıştır. İcma hasıl olmuştur demek. Tamam mı Ebu Hanife'den? Anladım. Anladım. Mesela bir sebep ümmette icma hasıl olduktan sonra o icmadan sonra kim bir, bir muhalefet görüp söylerse söylesin o icmayı oldu denmez ona. Ne demek Ahmet? İcmaya muhalefet ihtimalle de çatlatılır o yüzden burada diyemeyiz senet senetin arasında icma yok Ebu Hanife icma olmuştur tamam mı? bunu iyi anlamak lazım mesela İbn-i Teymiye'den tut e, İmam Şafii'den tut e, Ahmet İbn-i Hanber'den tut e, İbn-i Abdülber'den tut vesaire e, ondan sonra e, başka e, İbn-i Kudame'den tut ve diğerleri onlar icmaya getirmiştir. Hatta İmam Şafii sahabenin dahi icmasını getirmiştir. Burada amelin imandan cüz olduğu, imanın altında atmasını ve eksilmesini zikretmiştir icma olarak. Hatta e, Lalekai'de Lalekai'de Bukhari'den sahip rivayetle şurası var İmam Bukhari'de binden fazla ilim ediyle karşılaştı dikkat et binden fazla hepsi amel söz ve kabul ediyor şey e, söz ve e, amel ediyor tamam mı? Yani demek ki amel imandan düzdür bunda bir şey yok o zaman şunu anlıyorlar selefte ne var? icma var tamam mı? Evet. amelin imandan olduğu ve arttığı ve eksildiği seleften icma edilmiştir tamam mı? selefte icma var şimdi ancak dedi ki alimlerin e, kabirlerini parçalamaya çalışalım şimdi İmam Malik Rahimahullah'ın bir rivayet ediyorlar Şimdi sana şöyle bir soru sorayım. Gerçekten dersini verin ama e, böyle sorunun cevabı olsun ki bu nedir? Onun için alabiliriz tamam mı? Meseleyi çok cevabı alabiliriz. Şimdi Ahmet sen de ben ben sanıyorum sen de sünnet kardeşlerimizden bir tanesin sen e, imanın eksildiğine inanıyorsun aklına inandığın gibi değil mi? Evet. Bana böyle bir tane Kur'an'dan ve sünnetten ne getirebilir misin? Bir ama lafızlarına dikkat et tamam mı? Evet. Kur'an'dan sünnetten bana bir tane nas getirebilir misin dedi bir tane delil getirebilir misin? İmanın eksildiğini söyleyen, eksilme kelimesinin kendi içerisinde barındıran bir tane nas. Bulabilir misin? Var mı aklında? Bir şey problemleri anlamıyorum hocam eksilme kelimesi yoksa eksildiğine delalet eden demiyorum lafların yandı çünkü bu e, geçen dersi yanlış anlaşılmış bana birkaç tane mail aldı yani ben de e, şu lafından sınamamışlar imanın eksileceğine nas yok diyormuşum böyle bunu demiyorum imanın eksilmesini eksilme kelimesini içeren ki bu Arapçada yan kurs dediğimiz nas dediğimiz eksilme eksilme kelimesini içeren imanın eksilme kelimesini içeren bir rivayet yok Allah Allah'u alem bunu getirir o ayrı ama Allah Allah'u alem benim araştırdığım kadarıyla ilim ehlinden duyduğum kadarıyla alimlerden duyduğum kadarıyla içinde eksilme kelimesini içeren bir tane nas çıkarım diyor Allah cennete evet. E demek ki e, iman, e, birilerinin kalbinde iman zerre kadar olmuş demek ki azalıyor iman eksiliyor onda sorun yok ama eksilme kelimesi olarak tamam mı o yüzden üstüne baka baka söylüyoruz evet. eksilme kelimesi olarak günah silmiyoruz bundan dolayı şimdi bundan dolayı İmam-ı Malik'ten iki rivayet var bu Dikkat et bu iki rivayet birbirine çelişki değil ve telefon icmasına tatlıyor. Çünkü ileride de geleceği için bazı gerek kötü niyetli insanlar olsun gerekse de meseleyi anlayamayan ehl sünnete muhalefet eden insanlar olsun İmam Mali'ye bu kavmı getiriyorlar Diyor ki İmam Malik ehl sünnete muhalefet etmiştir ki iman etsinler diye Bu bağlı neden? Birçok yönden bağlı ama size de geçiyor yine Çünkü dediğimiz gibi mukaddime bağlı bu Şimdi İmam Malik'ten diyor iki tane rivayet var Birincisi şu İmam Malik eksilme lafı hakkında iman aklı artar diyor ama eksilme lafını söylemiyor eksilmek aslında tarafsız ediyor yani ben burada dururum demeye getiriyor eksilir demem demeye getiriyor bir rivayette eksil, eksildiğine inanırım demiyor dikkat eksil kelimesini kullanmakta tereddüt ediyor bir rivayette bunun da sebebi İmam Malik de demin söylediğimiz gibi hiçbir rivayet bulamıyor ki iman eksilme kelimesi geçmişinde tamam şey Bundan dolayı tavaflık ediyor. Sırf din bu kelimeyi kullanmamış o yüzden biz kullanmayalım babında. İhtiyatın yoksa İmam-ı Malik açık ve net şekilde iman eksileceğine iman eder. Bu delili ne? bir şey. Birinci şu, İmam Malik eksilme lafında duruyor dedik ya, dikkat et, eksilme lafında duruyor ama eksilmesini inkar etmiyor. Çünkü İmam Malik'ten eksilme lafı hakkındaki gelen rivayetler orada o tereddüt ettiği kendisinde tereddütün geçtiği o rivayetlerde hiçbir zaman inkar yok. Ne var? Tabaklık var, durma var yani. Bak burada durma yani. Zaten bir insan bir şeyde tereddüt eder, durur orada. İnkar da etmez, ispat da etmez. bu İmam Malik'ten daha e, meşhur olmaktır dikkat et meşhur olmayan görüş çünkü İmam Malik'ten meşhur olan görüş bunu ashabının cumhuru İmam Malik'ten bu şekilde zikretmiştir İmam Malik imanın arttığını da söylüyor eksilme kelimesini de net bir şekilde söylüyor eksilme kelimesi mesela İbn-i Abdülber'in rivayet ettiği gibi İbn-i Abdülber bin Abdülber İmam Mali'nin en kuvvetli asaplarındandır ve bunlar Abdülber Muvatta'yı Muvatta'yı 30 cilt halinde tefsir etmiş, şart etmiş bir alimdir ve İmam Malik'ten rivayeti vardır imanın hem aklını hem de eksilmesini net bir şekilde ifade ediyor tamam. Şimdi biz dedik ya şurayı e, bir tatbik etmeye çalışalım Biz dedik ya dinin ya imanın eksileceğine eksilme kelimesini içeren bir nas yok dedik ya. Bu ama tatbik olarak değil. Bu öyle anlayabiliriz lazım. Tatbik olarak değil. Yani ihtimalen bir tane nas var onu söyleyeceğiz. İhtimalen o nas imanın eksilme kelimesini içeriyor olabilir ne diyorlar? Bak şimdi. Bir tane hadis var. Nebi Sallam ne diyor? Ma ra'aytu el hadidi el yubdi minkunne nafisatu akıl ve dinin. Nebi Sallam bir meşhur hadis. Kadınların ifade ne diyor? Ben sizin gibi değil mi? Akılların aklını çelen kimseyi görmez. Dikkat edin. Aklı ve dine eksik kimseyi görmez. Şimdi hadiste Ahmet sana sorarım. İmanım eksik diyor, dinim eksik diyor. Önce oraya geldi bunu diyor ne diyor şimdi ahlak bizim ehl-i sünnet alimlerimizden Ebu Davud biliyor Ebu Davud sünnene var meşhur İmam Ebu Davud Esisislani değil mi Ebu Davud Esisislani yine El-İmam İbn-i Bakta meşhur onlar selef alimlerimizden Ebu Davud Esisislani sünneninde İbn-i Bakta'da İbadeti Kubra adlı eserinde onlar bizim ehl-i sünnet alimlerimizden olduğu için açık ve iman eksilik diyorlar ve diyorlar ki imanın eksilme kelimesini içeren bizim elimizde rivayet atıyorlar ve bu rivayeti getiriyorlar aklı sizin gibi eksik aklı ve iman sizin gibi eksik kimse görmedi diyor diyorlar ki din eşittir iman doğru mu Ahmet? doğru ha, diyorlar din eşittir iman çünkü ne mesela Allah ya eyyühellezine amenu dediğinde ey iman edenler dediğinde ey bu dinin sahibi ey bu dine mensup olanlar demiş olmuyor mu? Ha, o zaman e, iman eşittir din. Madem ki Nebi Tatlı'dan dedi ki dini eksik olan o zaman imanı eksik olan demiş oldu. Diyorlar ki bakın hadiste net bir şekilde eksilme kelimesi var imanın eksilmesine. Şimdi diyor ki Ahmet bu doğru olabilir. Yani bu doğru olabilir. Ancak Allahu Alem. Allahu Alem tercihe daha şayan yani racih olan görüş tercihe daha şayan olan görüş bu konuda bu hadisin imanın eksilmesine yani eksilme kelimesinin imana ait olduğuna net bir delalet ediyor evet. ama çünkü bunun bir kere en büyük delillerinden bizim ehli sünnet alemlerimizin cumhuru itikaf kitaplarında akide ile alakalı yazmış oldukları kitapların çoğunda bunu delil olarak getirmemişlerdir. Bu bir. Demek ki burada ne anlıyoruz? Ehli sünnetin cumhuru bu günahla istizal etmemiş. Günahla istizal etmemiş ehli sünnetin cumhuru. O yüzden diyoruz ki Allahu alim vel ilmu indallah ilim Allah'ın katında bu hadiste istediler vekil değil yani bu hadiste istediler net değil güçlü çünkü diyor ki Allahu alim bu hadiste dinin eksiğinden kasıt imanın eksiği dinin amelinin eksiği neymiş amel dinin, dinin amelinin eksiği sen bana şöyle bir itiraf getireceksin veya e, İmam Ebu Davud veya İbn-i Bakkar şöyle olsaydı şöyle bir itiraf getirebilirdi derdi ki bu her ne kadar amelin de eksiliyor olsa amel imandan cüzdür mü amel? Evet. o zaman amelin eksikliği imanın eksikliğini gerektirmez mi? Gerektirir. O zaman bu dinin eksikliğinden bahsediyor. Amelin eksikliği bile olsa bu imanın eksikliği demiş demek olur. Diyebilirler değil mi? doğru yönel bir de diyor ki Allah o adam. buna yine cevap neden minnet değil çünkü dikkat edin şimdi bir sürü rivayet var genel olarak rivayetleri topladığımızda bu hadise alakalı mesela o hanımlar o sahabeler sahabeler Allah Resulü Sosyaleme zihinlerinin ve akıllarının eksiklikleri sorunlarında Aleyhisselatü Vesselam nasıl cevap veriyor onlara ee, mesela dikkat et kocalarına nankörlük etmeleri değil mi? akıllarının eksik olduğunu örnek vermeleri işte e, kocası ona ikram eder eder sonra ben senden ne gördüm dersi değil mi bunu diyerek dininin e, şey aklının eksikliği olarak bunu söyleyecek ya dininin eksikliği olarak ne söylüyor mesela kadının hayız olup namazları değil mi kadının adet olup namazları terk etmesine imkan veriyor peki şimdi bu kadın, bu kadın haiz olduğu zaman namazı terk etmesi özürden dolayı mı yoksa kendi isteğiyle mi? Özürden dolayı. Peki bir insan hiçbir özür yokken namazı terk etse ne olur? İmanı ne kökten gider bazı alimlerine göre ya da iman etsin değil mi? Evet. Peki. Peki özürsüz bu kadında bu özür, özürsüzlük olayı mevcut mu? Mevcut değil. Yani kadında özür var kadın namazı orucu vesaire neden bahsediyor? Allah'a Allah emrettiği için peki Allah'ın emrini yerine getirmek ne? Allah'ın emrini yerine getirmek için Allah'a itaat etmek de ibadetin ta kendisi var. Evet. Yani o zaman kadının burada namazı terk etmesi Allah'ın emrinden dolayı. O zaman burada kadının bu namazdan dolayı amele eksiliyor, amele eksildiği için de imanı eksiliyor diyemiyoruz. Tamam mı? Çünkü kadının burada ameli terk etmesi e, bilerek özgürsüz terk ettiğinden dolayı değil. Allah ona emrettiğinden dolayı. Kadının otomatikman adet halinde namazı orucu bırak terk etmesi Allah'a itaatinin göstergesi. Tamam mı? Tamam. net bir şekilde delalet etmez yani bu rivayet net bir şekilde delalet etmez ancak dedim ya biz meseleleri iman mukaddimesi içten sonra en başa alacağız ya meseleleri en başa aldığımızda inşallah en başa aldığımızda e, mevzuları tekrar buna değineceğiz çünkü bazı alimler ne delalet eder yani bu e, Ebu Davud Esbistani işte e, İbn-i Baktı'dan başka alimler de delalet eder şimdi o yüzden biz net bir şekilde delalet ederiz etmez diyemiyoruz diyor ki zaten olan görüş Allah alem bunun daha geniş tafsili münakaşasına imana, iman mevzularını en başa aldıktan sonra yazıyor inşallah tamam mı? şimdi benim Allah-u alem e, en önemli gördüğüm mevzulardan bir tanesi iman hakkında en önemli gördüğüm mevzulardan bir tanesi bunu iyice not almaya çalışıyorum bunun şu yazıyor en önemli gördüğüm mevzulardan bir tanesi şu Selef'in cumhurunu şöyle çağırır diyorlar ki iman iman kavil ve ameldir iman ne? kavil ve kavil ve ameldir dikkat et iman kavil ve amel ama bu ne demek? dikkat et şimdi bu itikad lafı var mı? İtikad lafı geçmiyor değil mi? Hayır, hayır geçmiyor. Şimdi bak İmam Bukhari'ye bak diyor ki ben bundan fazla ilim ehliyle karşılaştım. Bundan fazla ilim ehliyle karşılaştım. Hepsi dedi ki iman söz ve ameldir. Evet. İman söz ve ameldir. Bu meseleyi tahkik edeceğiz inşallah ileride. Tamam mı? Evet. E, ee, inceleyeceğiz. Ancak ondan önce daha, daha bizim dilimize meşhur olan ki az önce de tarifini yaptık şunu bir anlatmaya çalışacağım tefsir edelim şimdi sebep ne dedi iman kabildir amelde ve itikadır yani sözdür amelde ve itikadır kavlunu ve amelin şimdi bir insanda itikad yoksa kafir olur bir insan da imanın sözü yoksa o da kafir bir, iman, bir insanda da yoksa o da kafir olur icmaen kimse buna gelmemiştir şefaatine ehl-i sünnetten arasında ne de icmadır sözün tersi küfürdür istiharın tersi küfürdür amelin tersi de küfürdür ama bunlar ne demek tamam mı bunlar ne demek onu daha tatlili şekilde ileride göreceğiz ama ilim, dikkat edin içeri itikad, itikadı, ameli ve kavli imana soktuğun biz anlıyoruz ki bunlardan bütünden herhangi bir tanesinin olmaması imanın olmamasına delalet eder Buraya atacak. Anladım. Şimdi genel üzerine söylediğiniz çok önemli oluyor. Fadlın ve amelin lafı var Şimdi senette bir sürü lafı bulursun. Birisi ders iman, kabirdir, ameldir ve itikadır. Birisi ders iman, kabirdir ve ameldir ve niyettir. Hepsi aynı mana. Niyet de kabir şey ya, yani itikad olma olacak. Ancak çoğundan meşhur olan, daha çok meşhur olan sözler var. Ve bu insanlara zihinlerini çok karıştırıyor. Özellikle mesela Arap ülkelerinde talebeler mesela talebelerin bu daha çok kafasını karıştırıyor. Çünkü hani onlar Sağ oldukları için bu sonu duydukları için biraz işgal gelebiliyor kendilerine Hemen geliyorlar elim eline soruyorlar mesela bunlara ee, Bu mesela Türkiye'de pek farkına varılamayabilir ama Bunu da anlatmamız lazım ileride müşter olmasın Selefte, selefte imanın tarifi hakkında en meşhur olan ki İmam Bukhari ile öyle diyor dün kişiden fazla ilmedinden duymuş neymiş o? İman söz ve ameldir İman söz ve amel İman söz ve amel Peki sebep bunu derken bundan kastı ne? Sebepin diğer sözlerine baktığımız zaman kendi lafızlarını tefsir ettikleri zaman bunu görüyoruz sebebin bundan kastını İmanın kabul ve amelden maksat, maksat, e, maksatları şu. Kabul diyor ya, kabilden kanıtları iki adet. Bir, kabil yani söz, söz ve amelde diyor ya bunlar, evet. sözden maksadı iki şeydir. Bir, kalbin sözü ve dilin sözü. Dikkat edin, kalbin sözü ve dilin sözü. Kalbin sözü ve dilin sözü. O zaman sözden iki şey kastediyorlarmış şimdi sebep ne dedi? İman söz ve ameldir sözden iki şey kastediyorlar birincisi kalbin sözü ikincisi dilin sözü bize ne demişler? amel söz ve amel dediler ya amelden de kasıtları kalp ameli ve azaların ameli tamam o bizde iki tane şey var lafız var seçten ve bu iki, iki lafın dört tane kaptı var birinci lafı söz sözden kapıtları kalbin ve kalbin sözü ve dilin sözü ikinci sözleri amel amelden de kapıtları kalbin ameli ve avatarların ameli Anladım, anladım. Mesela örnek verelim. Mesela e, ee, dilin, dilin sözünden maksat ne? Mesela la ilahe illallah demesi gibi. Bir insanın imana girmesi için la ilahe illallah sözü şart. Tamam. Şehadet şart. Şehadet dediğimiz olay var ya şart. Peki bu dilin sözü. Peki kalbin sözünden maksadımız, maksadımız ne? Yani kalbin itiraf etmesi, ikrar etmesi, tasdik etmesi Allah Azze ve emirlerini haberlerini, emirlerini, nehirlerini. Tamam mı? Tamam. Bir akar kısmı, akar kısmında ne var ki? Kalbin ameli ve avlarının ameli. Kalbin ameli mesela, mesela işte Allah Azze ve Celle'nin emirlerine kalbin isticabet etmesi. Allah'tan korkması, sevmesi, Allah'a itikad etmesi, varlığına inanması, korkması, ona tevekkül etmesi vesaire. Bunlar benim kalp amelleri. Bir de azalar ameli var, azaların ameli. Bu bir işte namaz, oruç, zekat, şey işte yoldan eziyet, öyle şeyleri kaldırmak vesaire. Tamam mı? O zaman kısaca başa alıyorum ve tekrar yorumlayacağım. Şeriatta şöyle bir kare var. İman kabil ve ameldir. Şöyle söyleyeyim daha e, Türkçeleştirilmiş halde. İman söz ve ameldir. Sözden kadınları iki tane. Kalbin sözü ve dilin sözü. Ama buraya alıyor. Lütfen bir soru ne? Amel. Amelden kadınları da kalbin ameli ve ağzaları bunların hepsine ne örnekler peki Ahmet şöyle bir işler olabilir hani dedik ya e, kalbin sözü ve kalbin ameli bu ikisinin arasında ne fark var bunu mesela insanlar karıştırabiliyorlar o yüzden bu ikisi arasında kalbin sözü ile kalbin ameli kalbin sözü şu herhangi din hakkında bilinen öğrenilen şeyleri sadece ve sadece takdir çekmesi ona inanması ona, onu ikrar etmesi buna kalbin sözü denir kalbin sözü sadece inanmayla alakalı Kalbin ameli ise o inancın gereği harekete geçmesidir. Kalp nasıl harekete geçir inancı? Korkmayla, sevmeyle, tevekkül etmeyle. Anlatabiliyor muyum? Öksür duymasıyla vesaire. O zaman kalbin sözü onu itiraf etmesi, onu ikrar etmesi, kalbin ameli ise ona boyun eğmesi, kalbin ona boyun eğmesi ama harekete geçerek boyun eğmesi. Yani korku sevgi kalbin amelleri. İşte Allah'ın kalbin amelleri olarak geçti onlar da şey. İşte tevekkül, inabe, tövbe vesaire bunların hepsi e, kalp amelleri. Korkmak vesaire, kalp, haşye vesaire bunların hepsi hayır. Evet. Ehl-i sünnet zaten icma etmiştir ki Ehl-i sünnette icma etmiştir ki amel imandan nedir? Cüzdür Ve şunda da icma etmişlerdir ki kalp amelleri imanın lazımlarındandır Eğer kalp ameli yoksa din insanda kalbin ameli yoksa iman insanda o insan kafir olur Tamam kalbin ameli yoksa insanda o insan ne olur kafir olur mesela kalbin amellerinden korkma Allah ne diyor وَلَا تَخَافُونَ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ onlardan değil benden korkun eğer müminseniz o zaman imanın şartı burada Allah şartıyı getiriyor İnkuntum mümin burada şartı ifade, ifade eder Arapçada eğer müminseniz o zaman bu buna benzer bir sürü şey mahlar tamam mı? Buna, bütün günahlar anlaşılıyor ki bütün günahlar anlaşılıyor ki iman artar ve ekleri ve amel, kalp amelleri imanın olmazsa olmazlarında hatta azaba ile amel ve imanın olmak olmalıdır tamam bir insanda bir ile tahsil yoksa kafir olur ile tahsil yoksa kafir olur yoksa bir insanda ne olur kafir tamam genel hüküm olarak söylüyoruz tamam muayyenlere indirdi mutlaklıyı da ağrı mutlaklıyla kafir bunlar ayrı bir kavram hüküm söylüyoruz diyor Allah'tan gayrısına tevzi etmek küfürdür ama hüküm ayrı bir işte ağrı Allah'tan gayrısına tevzi etti yılmaz Allah'tan gayrısına tevzi etti bu ayrı bir kavram tamam mı? onun için tepkine şartları verseydi o ayrı bir kavram onunla alakası yok tamam mı? bunu da ama şimdi çok yine önem verdiğim mevzulardan bir tanesi ki burada evde konuyu bitireceğim inşallah. Ee, son olarak bunu giderle alakalı son olarak şunu söyleyeyim inşallah. Burası çok önemli. Dedik ya iman kalple taktik ve ehli sünnette kalple taktikte de artma vardır. Tamam mı? Taktikte de artma ve eksilme vardır. Kalpte ne vardır? artma ve eksilme var yani mesela derler ki el-hakdiku yetefâdır vel-ilmu yetefâdır hatta yine bir şöyle lafızlar kurulur el-ilme vel-hakdike yetefâdına ilim ve taktik yani kalpteki ilim ve taktik de artma olur fazile farklı olur ben bir tane yapalım tamam tamam tamam ben de şu için Yakalayayım o zaman burayı diyor ki ilim ve taktikte de aklar eksilme olur ilim ve taktikte de ne olur? anlama ve eksilme olur bu sünnetin kavli tamam mı? bu sünnetin kavli mesela tabi dediğim gibi bunların hepsini kısa delillerle tafsirlendiriyoruz çok tafsirata girmeden bunların hepsini inşallah ilerleyeceğiz diyor ki bu ehl-i sünnetin kavli buna da kısa bir delil olarak İbrahim Aleyhisselam kavli ve lakin liyetmainne kavli hani diyor Allah'ın eğer ölüleri nasıl belirtiyorsun vesaire Allah ne diyor inanmamışsın inanıyor mu diyor ve lakin liyetmainne kavli ancak kalbin mutmain olsun diye tamam evet, şimdi bu ayet dedir ki imanın tatbikinde de akla geçirmek bu en azı en azında yakın vardır ama yakının üzerine de yakın ne olur? Yakın üzerine de yakın bina olur Şimdi bak mesela bu, bu mesela bu ayet zaten nettir bu ayet açık tahsilde de aslında resim olduğuna bu ayet açık ve hatta sahabelerden buna dair nakiller var imanın artığına ve eksildiğine dair mesela bak bu ayetin tefsirine bak İmam Haberi'ye İmam Taberi e, e, Sahih İbni Cübeyr'den bir nakil yapıyor Sahih senedine Hani burada e, İbrahim Aleyhisselam diyor ya Liyatma'innen kalbi Kalbim mutmain olsun diye Şey diyor ki onun için Sahih İbni Cübeyr Ey ya ne evlâ ve yakînim yakînim artsın diye yakîn ne? şekkin zıttı yani demek ki yakîn üzerine de ne oluyormuş? yakîn oluyor yani iman üzerine iman yakîn üzerine iman ilim tamam yakın ederek hatta İbn Abbas'ın en büyük talebelerinden İmam Mücahit ne diyor biliyor musun Ne bir adı sormuyor Liyezlâde imani imanen imanıma iman atsın diye diyor ki bu İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi şudur Liyezlâde imani imanen imanıma iman atsın diye tamam mı? o zaman diyor ki bu zaman tasdik de kalpte tamamlar ve eksilme olayı olur fazile farklı olur yani kimsenin imanı Nebi Sosyalim'in imanı gibi değil bir miracı çıkan Nebi Sosyalim'in imanı da bizim imanımız şey değil tamam mı? yani sana 10 e, yani diyelim ki Ebu Bekir'e e, bir vesvese gelir sana 20 vesvese gelir bir günde anlatabiliyor muyum? E, bunların hepsinin arasında şey var yani bunların da hepsi e, böyle e, şimdi inşallah hakkınızı helal e, ee, 10 dakika sorulara ayıracağım e, burada bitireceğim oradan misafirimize gelin hakkınızı helal edin zaten e, söylediğimiz kadar dedik bir saat verelim ayıralım burada bırakıyoruz inşallah soruları 10 dakika 10 dakika e, kalacağım soruları aldıktan sonra inşallah mesela ama bir, e, bir tane şunu söyleyeyim e, ben bunu o gaz dosyasında da attım tamam mı sana biliyorsun tamam. e, mevzu dışında aklımda herhalde hiçbir soru almayacağım e, mevzu dışında bir soru olursa e, özelini yaptım e, yani kardeş onu sonra müsait bir zamanda konuşuruz sadece sadece şimdi mesela biz yaptık dedik ya mesela evet, evet. mesela kum elini kuran bu şekilde Allah'ın mesela işine kıvırtını sorduğunu öğreniyor. Mesela burada iman etti Ebu Bunu bizzat arkadaşlıkın farkında evet, evet, aynen o şekilde taktikler elimde atması. Mesela diyelim ki bir mevzuyu beş nasıl, bir nasıl bilen insan, insanla beş nasıl bilen insan aynı değildir. Anlatabiliyor muyum? Mesela diyelim ki sen bir mevzu iman edeceksin. Tamam mı? Mesela diyelim sen Müslüman oldun abi. Sen Müslüman oldun. Allah'a inandın, meleklere inandın ama öğrendin ki e, iman ettikten bir hafta sonra öğrendin ki bir mizan diye bir şey varmış mesela. Evet. Ona da yine inandın. Al işte iman üzerine iman oldu. Yakın üzerine tatmin üzerine tatbik attı. Allah'ın meleklerine kitaplarına inandın. Şimdi mizana da inandın bilimler. O yüzden bilimle iman tatbik altlardan kaçı bunlar. Bunları anlamamız lazım. Evet. Tamam mı? Burada bir işler yok. Mesela diyelim ki sen kabir azabını bilmiyorum tamam mı? Evet. İman ettin. Sen şimdi kabir azabını bilmeden iman edemez misin? İman olamaz mısın? E, olursun. Söylüyor. E, biz şartlıkları öğrendik. Kabir varmış veya bir arkadaş kabir azabı var. Onu da inandım. Tatbik üzerine tatbik Şimdi burada bir kardeş var diyor ki selamünaleyküm hocam iman Ebu Hanife'nin iman amelden değil çözümünden vazgeçmiştir deniyor doğru mu? Şimdi kardeş şöyle söyleyeyim öncelikle bu konuda itiraf var öncelikle Ebu Hanife bu konudan döndü mü dönmedi mi itiraf var ama Allahu Alem el ilmu indallah raci olan görüş tercih edilen görüş Ebu Hanife bu, bu, bu, bu görüşten dönmedi neden? Çünkü Ebu Hanife'nin en meşhur, en meşhur ashabları, en meşhur ashabları bunu Ebu Hanife hakkında cezmetmişlerdir. Ebu Hanife hakkında cezmetmişlerdir. Yani Ebu Hanife'nin görmediğini söylemişlerdir. Mesela bunların en başında İmam Ebu El-Eyd El-Hanefi, İmam Sahabi, mesela bunlar e, amelin imandan biri olmadığını hala söylemektedirler. Mesela İmam Sahabi her ne kadar Ebu Sünnet alimlerimizden de olsa bu konuda hata etmiştir. Amel imandan biri değildir diyerek meşhur ashabın çoğu şimdi bak e, şerefte bir kayda var ehli sünnette bir kayda var bir insansızın sözünü öğrenmek için önce ondan gelen mahtara bakarız kabirlere bakarız bakıyoruz Ebu Hanife'den gelmiş imanı asla eksilmeyeceğine dair amelin de imandan olmayacağına dair ancak Ebu Fukul Ebu Hanife'nin bir madı ve silahlı ikinci bir marhale eshabına bakarız ikinci bir marhalede eshabına bakarız ve bakıyoruz ki eshabının cümhur dönmediğini söylüyor bile ki bu görüş savluğa girenmiştir esasından bir kısmı o yüzden diyoruz ki Allahu Alem e, bu ancak hani bu görüşten dönmemiştir ama dönmüşse de elhamdülillah ala Allahu Alem yani çok da önemli değil inşallah sonuçta bu hanife kendinden önce, önce icmaya mukarebe etmişse şart olur öyle elhamdülillah e, ümmet şu ayet nebi sosyalden soruyorlar ya hutlafı tekin hutlafı tekin ben ve ashabımdır diyor tamam ben ve ashabımdır diyor bir rivayette cemaatı diyor yani ehl-i sünnet kitap, ha, kitap ve sünnete evet, Allah sana ne olur kitap ve sünnete uyanmış bunların icması Muhafaza şimdi burada tartışmayacağız. Ee, hani e, mağfirdin ehl-i sünnet, şermen kısmında vesaire. Ehl-i sünnet ve şeref sünneti bunu kastediyoruz ee, varsa konuyla alakalı e, kamil iman ha, kamil iman için amel şart eden yani bu e, işte bu batıl şimdi ee, sonunda çok e, hard işler var ama anladığım kadarıyla söylüyorum şunu soruyorsun galiba diyorsun ki e, bazıları ameli imanın kemalinden saymışlardır yani şartından saymamışlardır bu ne demek yani bir insan hiç e, amel işlemese de hiç amel işlemese de bir insan e, o insan e, mümkündür ama amel işlerse kemal derecesine yani olduğu daha böyle imanı e, seviyesinde ama imanı kesinlikle gitmemiştir demek bu batıl böyle bir şey yok amelin terki kötüdür amelin küllüsün amelin cümlesinin terki bak edemiyorum işte orucu terk etti veya yoldan etti veya işte ana baba iyiliği terk bunlardan bahsetmiyorum affedersin pardon efendim aleyküm selam barakallahu aleykum ben mahi ee, ben bakmışım barakallahu aleykum Ha, maşallah barakallah peki. Lakin neredeyim? Neresin yaşı? Şey. Ha, eyvah eyvah maşallah. Keyif alırsan hayatımla elhamdülillah varsa keyif alırsan yaşı. Şey. Ha, maşallah. Peki kaçtır inşallah? Saat 5, saat 5, saat 5 değil. Eyvah, saat 5 de böyle. Eyvah. من من ويا شيخ ما والله خلاص ما في مشكلة بارك الله فيك لكن شيخ أصلا آه، أقول لكم شيئا والله أنا الآن في الدرس بارك الله فيك آه، لو استطعتم في درسنا الآن أيوة لو استطعتم صباحا ما في مشكلة جزاك الله نتكلم ما في مشكلة أصلا أشهد بارك الله عندي يا شباب جزاك الله خير حياكم الله إلى ذلك السلام عليكم ورحمة الله Amen. amel imandan düzgün öğrenin amel kamil iman için vasıtalı öğrenin yok amel imandan cüz öğrenip hiçbir zaman amel imandan amel imandan cüz demek hiçbir zaman amel imanın kamilinden demek değil şartındandır amel olmazsa insan kafir olur ama ana bunu, bunu bir sürü söyleyen mesela İmam Azuri'den tut, İbn Abdülber'den tut, İbn Teymi'den tut onlar da sebep adil icmaya geliyor bir insanda amel yoksa külliyen o insan kafir olur ancak böyle bir insanın tasavvur edilmesi zor o ayrı bir bak yani çünkü bir insan hayatı boyunca yaşamış ne secde ediyor ne namaz diyor ne oruç tutuyor ne vesaire vesaire vesaire bu insanda iman olmaz ebeden iman olmaz bu insanda bu insan kafir olur ancak böyle bir insanın tasavvur edilmesi zor aksi halde mesela Cemran size şöyle bir soru sorayım anlayın şimdi ee, en basit mürciyeye verdiğine çok basit bir diye inşallah e, e, anlayalım şimdi bir insan şimdi şöyle söyleyeyim Allah'ı sevmek amel mi? onu yazar mısın Allah'ı sevmek amel mi? sorma cevap ver ama tamam mı? Allah'ı sevmek amel mi? Ve Allah'tan korkmak amel mi? Kalp amelleri diyor. Kalp amelleri ne? Allah'ı sevmek amel mi? Allah'ı sevmek amel, Allah'tan korkmak amel tamam mı? Bunlara ne denir? Bunlara bütün ehli sünnet alimleri ve ehli sünnete muhalefet eden alimler de kalp, kalpteki duygular yani kalp, kalpen Allah'ın bizden istediği şeyler ne için vermişler? Kalp amelleri. Değil mi? Kalp amelleri. O zaman bir insan amel imandan cüzdür değil yani veya amel, amel yoksa iman da olur diyen insana soruyoruz. Bir insan da e, korkma ameli yoksa Allah'tan ne yapacağız? Sevme ameli yoksa. Bir insan Allah'ı sevmiyor ne yapacağız? İnsan Allah'tan korkmayan artık şey kâfir. Terk etmiştir ameli. Ama biz amel imandan bir sen şey- şöyle sorabilirsin. Ben azalar ile ameli kaptırıyorum. Şey ben azalar ile ameli kaptırıyorum sarf ediyorsan. Kalp amellerini koymuyor diyorsan. Bize diyor ki o zaman bize de ki bize soruyor amel yoksa iman yoktur mu diye sormadan azaba ile amel yoksa imanın var mıdır yok öyle sor hatta sorun olur eğer dersen ki amel imanın şartındandır bir insan dersin o zaman adam Allah, Allah'ı sevmiyor sevmek de kalp ameli ne yapacak şimdi bu adamı da mümin sayıyorsun o zaman soru yanlış çünkü evde sünnet her zaman şunu yapmıştır bir soruyu düzeltmeden taklit etmeden cevabı olmaz bir insan amel imanından düz değildir demesi kadar saçma bir şey yok çünkü hatta o adama soruyor Allah'a sevmiyor mu? Allah hatta tefekkür etmiyor mu? Allah'tan korkmuyor mu? Bunlar amel. Çünkü biz amel derken içine sadece azamayla amel olmadı ki amel bunun mana. Kalple amel girer, azamayla amel girer. O zaman diyor ki soru yapmış. Şöyle soru soruyorum. Azama amel imanın şartıdır, kemalindir. Bunlar amel diyor ki evet azalarıyla amel dahi imanı şart yani bir insan bütün azalarıyla amelin küllüsünü terk ederse ki böyle bir insan bulmak imkansız ve yakındır ehl-i bu insan kâfir olur ama bunu öğrenirsen o ayetin bir meseleyi konuşuyoruz tamam tabi Allah sevmeyen korkmayan kafir denir. Neden? Ameli de e, kafir Allah, Allah çünkü imanı şartı olarak e, zikretmiştir. Allah'tan korkmayı. Mesela tekafın vakafın inkursun mümin bak. E, korkmayı imandan saydı. Demek ki korkma yoksa iman yok. Buraya anladık. Korkma yoksa iman yok. Madem ki korkma yoksa iman yok. Korkma da kalp amelerinden. Demek ki bak amel imanın şartı. Ama şu kastediliyor eğer ben bununla azalar ile ameli kastediyorum diyor öteki insan diyor ki azalar ile amelin küllüsünü terk etmek yine küfür ama böyle bir insanın bulunması çok zor neden bunun, bunun delilleri çok ama mesela en başta en başlardan bir tanesi mesela normal yine Beşir hadisi Bukhara hadisi hatta Allah alem e, mutalleban tam hatırlamıyorum öyle Allah-u alem Numan İbni Beşir hadisi tamam Numan İbni Beşir hadisi Ele inne fil cesedi mudga cesette bir parça vardır diyor İzâ fesedet fesedet cesedi kuşlu eğer o kalp bozulursa cesedin hepsi bozulur ve izâ salahat salahat cesedi kuşlu eğer eğer eğer o kalp de bozulursa cesedin hepsi bozulur sabah olursa cesedin hepsi bozulur demek ki bir insanın cesedi hepsi bozulursa kalpteki iman da gider tamam o yüzden diyor ki azalarla amelin bütünü Şimdi mesela bir insan bize dese ki kalp ameli ima, e, azalarıyla amelin terki imanı gerektirir Biz diyor ki senin azalarıyla amelden kastın ne? Bütünü mü? Eğer bütünüyse bu imanı götürür ama böyle bir insan bulunur mu ayrı bir bak o bizi ilgilenmez şey o gayet bir mesele olur olur Allah var ancak burada kastın senin azalarıyla amelden kastın yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaksa bak o ameli götürmez Ana babaya iyilik, iyilik terk etmezse bak o imanı götürmez. Ama namazsa bak onda e, alimlerin arasında ihtilaf var. Ama la ilahe illallah söylemekse bak onda icma var şu olduğunda. Evet öyle. Peki şöyle düşünün, e, bir saniye üstten şey alın biraz mesela bir Ramazan orucu tutmaz ve de zekatı vermez ve de hacca gitmezse lakin yaptıklarının haram olduğunda da itikad ederse buna ne diyeceksiniz kafir mi? bak şimdi kardeşim şöyle şimdi öncelikle şunu ayıralım bizimle ehli sünnet ve arasında bir fark var şimdi bak sorular e, hayır yok olmasın şöyle bir durdurayım inşallah görüyor aleyküm selam Bizimle mesele arasında bir fark var şey, e, bizimle hariciler ve mürciye arasında bir fark var nedir o? haricilerle mürciyeler e, imanın ne olduğu noktasında bir fikirler ama sonuç noktasında ayrı ayrı fikirlerdiler ne? ikisi de mürciye ve hariciler sonunda icma etmişlerdir İman tek cüzdür, iman tek cüzdür, cüzlere bölünmez. İman bir bütündür, cüzlere bölünmez. O yüzden mürciye demiştir ki iman cüzlere bölünmediği için insanda bir parça iman varsa bir şey imanı kamil demiştir. Bütünü var onda. Hariciler demiştir ki iman aynı demiştir. Demiştir ki iman tek cüzdür, cüzlere bölünmez. O yüzden cüz, bir parçası giderse şey hepsi gider demişlerdir. Hamşe'de bunlara muhalefet etmiştir demiştir ki hayır iman cüzlere bölünür iman cüzdür Nebi Sosyal'ın buyurduğu gibi yani iman ise onunla bir on şube iman yetmiş küsur şubedir demek iman cüzdür tamam ve Selef diyor ki bu imanın cüzün, cüzlerinden herhangi bir tane gitmesine bir bakarız hangi cüz gitmiş cüzüne göre değer savunur eğer imanın bu cüzlerinden kastım La ilahe illallah'ı söylemekse bak bunda icma var kafir olduğunda bunu kastedelim melekleri inanmak da bak bunda icma var kafir olduğunda terk kafir, kafir olduğunda bak Kur'an'a inanmak da burada terk eden kafir olduğunda icma var ama ötesi kafirlerse bak bunda selef arasında itiraf var namazı kafirlerse bak bunda selef arasında itiraf var sen bana yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak üzerine söylersen bak söylersen bak ki bu e, bunda da icma var. ki küfre gitmez o yüzden biz insanların istediği gibi cevap vermeyiz deriz ki siz sen bana cüzü söyle ben sana hükmünü söyleyeyim bak şimdi sen bana namazı söyle şimdi tamam mı? ben dedim ki bak namaz mevzusunda şimdi hangisi şey, e, tercih edilen görüş hangisidir o önemli değil deriz ki namazın tercih hususunda telef arasında e, e, e, hilaf var tamam orucun tercüme ile selam arasında hilaf var yani İslam'ın bu beş şartı var bu dört şartı şartı tarih bu dört şartı arasının arasında ihtilaf var kafirlik olmadı çünkü bu fıkhi baba giriyor tamam o yüzden diyoruz ki üç ayırıyoruz imanın cüzlerinin bir kısmında kafir olup olmamasında terk edelim kafir olup olmamasında ihtilaf var bir kısmında icma var kafir olduğunda bir kısmında kafir olmadığında icma var üç kısım İmanın üzerine üç kısım. Bir kısmı vardır ki fark edildiğinde şey kafir olursun icmaen. Bir kısmı vardır ki fark edildiğinde şey kafir olmazsın icmaen. Bir kısmı vardır ki bu Şimdi fark ettiğinde şey kafir olduğunun icması olan o cüzler, icma olan cüzler şunlardır. Allah'a inanmak, meleklerine, resullerine, ahiret gününe vesaire bunlara inanmak. Sonra la ilahe illallah sözü söylemek. Bak bunlarda icma var. Şimdi bu cüzlerden herhangi bir tane cüzler ederse kafirdir bunların altı olan bu sayfaların altı olan işte namaz, olur, zekat, haç bunların da tersinde ihtilaf var bir de terk edilmesinde küfür olmadığına dair icma var o da ne? o ne? bu İslam'ın şartı altındaki diğer bütün ameller var İslam'ın şartının üzerine çık üst kısmına icmaen küfür o da işte Allah'a inanmak müddeyen inanmakla alakalı mevzu icmaen küfür İslam'ın şartlarına gel itiraf var İslam'ın şartları altındaki bütün amellerin bütün amellerin onlarda da icma vardır ki tartışıyor tamam inşallah İnşallah anlaşılmıştır. Kardeşler hakkını helal edin. insanlar var derslerde ama e, efendim aleyküm selam Allah inşallah sonra görüşürüz ya tamam ders bölümdür tamam ha, tamam tamam inşallah aleyküm Ali'den yürütüyor. Bak Ali İmran yüzüne düşürmüş. E, ders de inşallah yarın e, yine bu saatlerde olacak. Yarın bu saatlerde olacak inşallah yani bu saatlerde en 23'te başladık 23'te olacak inşallah yarın da ondan sonra üçüncü bir ders daha yapacağız mukaddime ile alakalı onun gününü artık yarın bildireceğiz çünkü bilmiyorum onun dışında e, dersler artık her hafta cumartesi günleri olacak hafta gün yani bunlar dersi 15 yıldır e, e, ders olacak tamam inşallah ama ben şey kapatıp şimdi son soruya bir cevap vereyim ee, şimdi burada Manitoğlu Kıbrıs kardeş demiş ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا kim Allah'a iman ederse ve salih amel işlerse buna e, çok mesela bunun gibi çok e, rivayet var Kur'an'da mesela işte Akıl suresi şey Asır suresi ne zaten bunda değil mi Asır suresi diyor ki اِلَّذِينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ iman edenler ve salih amel işleyenler bu çok Kur'an'da arkadaşlar iman edenler ve salih amel işleyenler mesela bu mülkiye fırsatı var e, ki e, mesela e, buna bu konuda muhafız eden de evancı e, bu tip ayetleri deli getiriyorlar diyorlar ki bakın Kur'an'a Allah Kur'an'da birçok ayette amel imanı birbirinden ayırmış birçok demiş ki iman edenler ve salih amel işleyenler iman edenler ve salih amel işleyenler demek ki imanla amel ayrı ayrı şeyler aksi halde sadece iman edenler deseydi buna amelin girmesi yetmiş oluyordu madem ki ameli imandan ayrı demek ki imanla amel iman ayrı şüpheleri bu ee, ben daha çok açmak için bir şey yaptım belki anlamayan kardeşler şey olabilir yok ki bu sorun değil şimdi hemen kısa şöyle cevap verelim inşallah zaten e, şey yapacağım şimdi e, bu şüpheli sünnetinin cevabı e, çok basit e, çünkü neden diyor ki şimdi şöyle dikkat edin e, Ahmet sen de orada mısın? şimdi arkadaşlar Allah Kur'an'da bir şey bir şeyden bazen ayrıştırır. eder der ki iman edenler ve salih amel işleyenler tabi iman edenler ve salih amel işleyenler şimdi araya bir ayraç koyuyor tamam mı bir vav farkı koyuyor diyor ki iman edenler ve salih amel işleyenler İman edenler ee, şimdi bak e, manetalı kardeş yapma ben cevap vereyim sen kabul etmeyebilirsin yapma ya bölümünü inşallah tamam Cevap değil ne olur olabilir yani sanat şikayetli bana şikayet ediyorsun evet mülayna anlayacak değil tamam. şimdi iman edenler ve salih amel işleyenler kısma iman edenler ve salih amel işleyenler buraya araya Allah vav koyuyor tamam mı vav kelimesi de arada arada mugayere ifade eder bu asıldır yani Allah bir şey bir şeyden ayırıyorsa vav ile bunlar ayrı ayrı şey demektir bu aslında böyledir bunda bir şey yok bu Türkçe'de de böyle şimdi Türkçe bir örnek verelim önce dersen ki susam ve bisküvit bunlar ayrı ayrı şey demektir Türkçe'de de böyledir Arapça da böyle iman ve amel ayrı ayrı şey demiş, demek olur bu bu aslında böyledir araya R harfi koyarsan bu ayrılığa delalet eder aynı Türkçe'de kullanılan gibi iman ve içgüdü ayrı manadır şey yaparsınız şu an Sümit ve susam ayrı manadır, susamlı sümit ayrı manadır. Tamam mı? Ama görüyoruz ki Allah'ın bir şeyi bir şeyden ayırması her zaman ayrı olduğunu gerektirmez o ayrı bir bak. Şimdi e, açayım Manetalı kardeş. Edebli bir şekilde inşallah tam ya zaten bir edepsizlik yapmadım da. Şimdi edebli bir şekilde birbirimize muhatap olarak gidersek e, inşallah şey yapacağız. E, yani mevzuyu daha şey e, anlarız. Şimdi e, ben sana bir tane ayet söyleyeceğim inşallah. Diyor ki mesela Allah Kur'an'da, e, kim Allah'a, Resulüne ve meleklere ve Cibril'e düşmanlık ederse bilin ki Allah da kafirlerin düşmanıdır. Şimdi şöyle bir soru sorayım. E, Cibril meleklerden mi? Cebrail aleyhisselam meleklerden mi? Yazar mısın oraya inşallah? bak ama peki Allah ayırdı ne yapacağız kim Allah'a değil mi kim Allah'a Resulüne meleklere ve Cibril'e iman eder şimdi Cibril'i ayrıldı bir e, Cibril meleklerden değil mi diyeceğiz bu bir başka bir delil sana Mesela Allah Kur'an'a diyor ki Hafizu ala salavati ve salati usta Namazlara dikkat edin ve orta namazı Şimdi orta namaz ne onu boş ver Namazlarda gelen ikinci namazı da e, önemli değil şey. e, e, Ve e, orta namazı da Şimdi orta namaz namazlardan da Şimdi şey yapma lafızlar üzerinde oynama şimdi o ayrı ayrı değil bak şimdi tüm Allah'a meleklerine peygamberine ve Cibril'e ve Mikail'e şimdi Cibril'le Mikail'e meleklerden ayrı bir ayrı mı? Ayrı mı? Şimdi sana soruyorum vav-ı ile vav-ı arasında kaç tane var? Delilleriyle kaynak vererek madem meselenin ilmi sıfatına girmek istiyorsun oraya biraz kaç tane farkla kaynaklar etmiş olur ya işte şimdi ben sana selam başka sorusu var mı kardeşler inşallah yoksa olacağım inmesi olayına bakın senez burada ruh kim? Cebrail'den peki ruh melekten değil mi? melekten ama Allah ayırmış demek bir şeyin bir şeyden ayrılması şey, gerektirmiyor bakın ben o zaman asıl <laughs> yani bu bak şimdi ameli imanı olmadı bir sürü delil var mesela Allah Kur'an'da namaza iman diyor tamam mı? Bak namaz bir amel ona iman diyor. Şimdi ben sana ayrıca düşün beni gelir ama ben sadece senin getirdiğin işgale cevap veriyorum. Yoksa amelin imandan olmaz değil çok. Yoldan elde edilecek şeylere amel iman diyor tamam mı? Ama bak senin sadece senin getirdiğin soruya. O zaman sen bana eğer yani şimdi bana te, niye tevil yapıyorsun e, tevhile gerek yok. Yani böyle bir, laf, böyle bir lafta gerek var mı kardeş yani? Gerek yok Bu Burada soru soruyor birbirimize. Bak sana çok açık bir soru sordum. Vav fatihiyle vav atlarına kaç fark var kaynak var bana yani niçin bana tevhide gerek yok mevhide gerek yok diyorsun ki bilmiyorum ya vermek istemiyorum böyle birisini söylerse ya Sözün diğer bir ki Allah'ın bir, bir, şey, bir şeyden ayırması ayrı olduğunu gerektirmiyormuş. Ben de onu anlatmak istiyorum sana. Tamam Ayrı olmasını gerektirmiyormuş. Allah'ın bir şeyi bir şeyden ayırması hiçbir zaman ayrı olmasını gerektirmiyor ve tenezzelü melaiketi ve ruh hafızu ala, ala salavatı ve salatı usta namazlara dikkat edin ve orta namaza da şimdi orta namazı ayrıdır diye orta namaz namazlardan değil mi diyeceğiz evet aklınıza yardım kardeşler kapatacağım ben inşallah kusura bakmayın aniden inşallah Allah'a emanet olun inşallah Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi